gak oleh welut tata oleh urang mula peno rabi toleke sing nurut nek gak nurut cepetno lawang ngono-ngono iku salah kawitane jaran kepang mangan pari lambe abang manasno ati Lho. Eh. Eh. Kok keliru lah. Eh keliru. Lho. Lho. Lho.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 Masuk, masuk lali kuro kandas barang iko. Ilinga, awas yo. Ya. Budal peteng tuku jambe kadung seneng wetone ketemu slawe. Lho, lho, lho. Lha lha. Lha apa? Heh. Tuh, iso ngadeg kabeh yo. Melo angetna. Ayo mikul bebekmu yo. Ngono yo, Tutna julah juli lho dadak ngadeg tinggal nyingkri tabuane. Wah, jula juli biasa iki lho. Ya, biasa ya. Ya, ya. ya. ya. kerem kedek nang Surabaya mbok ning ledek anake ditete penoh wong liya tapi awakku dhewe satu sewu kate ono perlu ne bareng entek aku gak wani mule jane mono dulur bojoku tajar tapi aku Voler mundur terang-terangan bojoku nangis melong-melong poli akhire ngontrakno omah rong tahun ayo dadi sarjan kota tak ayo mlaku-mlaku ambil golek ciri-ciran <laughs> eh, mulai mati kok geger kok dengkekne ada ra. I ana sing mrucul ana sing macul ana sing edung ana golek wedi padha ae lha nyambut gawe ku kabeh lak susah kan. eh sapa iki wah apane dhuwit nyekel sirsiran ya ayu utang akeh apane gak tepak ya tapi ngutangi aku kanggo syarat saking ya nuruti kudangane wong tuwa biyen dari mbak biyen nak kartolo Ora sepisan sing doyan utang nak. pasti ana kemajuane. Anjene tuwuk nglencer lek dan utang soalnya gak wani mulih. Ditage <laughs> wong. Lah iki nang safari 2000. Semua yo minggu winenane. Mesti saiki goleki sebab mesti butuh duit arek iki. Lho, lho, lho. Lho, ada. Eh, jangan lari. Oh. Jangan lari, gunung dikejar. jangan lari ku bumbune apa? iya bumbune ya bangle. <laughs> Mblakrak jane. Ana cok pringas-pringis lo lo pringas-pringis lah kon guyon anjane. Wis gak suwe. Eh, kok jangan ninggal bekas ya. loh Kok tenang gunung-gunung kamu kok wis anjlok. Lho. Aja ngono ta, kon iki meden-meden kancamu ae kon Aku tenang Borneo. Waduh, waduh, waduh. Nang Borneo bareng lha apa kon loh Lho, prasa numpak biasa ku. Numpak apa? Plane. Eh? Plane. Oh. duduk pelene ku. Apa? Air perot. <laughs> apa itu? Nah, apa air perot. Kapal udara. Air perot. Oh, kok sikon air perot kan? Air perot Nah, ngomong gak pokro jek ngomong. Kok niku lah perang berniupa. Sopo mangan kerang? Aku tak budel aku. hah budel-budel. Lha oh, apa sih? Padahal duwe buntut ta budel. Kok niku lha apa? Kok niku mosok lali lho. Lho, sing semaput iki <laughs> sapa? Bakon semaput, bakon golong koming. Kok nang semaput semaput? Dari lalu masamu gak eling-eling ta aku iki? Hmm, kon niku gak eling ta? Lho, eh, eling lek kon safari ya. Eh. Hmm, sing arane bojomu sapa? Lha, mung kon bojoku lho masa ya tumon. Lanang kok oleh lonang. <laughs> dunia dadi bakso to. Wis tak ngomong ambek kono iki. Lah budi sik tak ngidokno. Arek iki cengkiwi ngadene. Lah bos gak dicengke wing maneh wong kon kesusu nyengkre ae. Jenis lek budal kok. Kon iki eling ta pancene nglali. Lho ya eling ya nglali. <laughs> Ya feeling yang ngelalit. apa? Ya, biaya lelala. Sing di apa sih? Ah, cuma lagi. Oh, cuma lagi aku tuh kok gitu. tak celuk. Lo, mampir lo. Aku terus gak mampir ya. Oh, Ampun jane kon dablek aku mampir ngono lho. <laughs> Oh iya lali mampir. Masa kon wis pekun lho, buka lawang. Malahan kon tak sugui. lawangmu anyar tapi coplok ya. Ensale kula dol wae. Aku mau lar saras ngomong ambek kon. Kok ini sampai muni? Kok bisa nangis selengsel? Kok tak suguhi rokok ambil wedang kopi cak jengkir? Oh, wedang kopi tak tak umbe? Nah. Rokok tak sedot mentu belu eh? Yuk, gak mentu belu eh? Mentu apa nih? Terwilu nih. Mulai <laughs> yuk lah iko sih. Kan ini dadak terus nang rokok-rokok bareng. Oh iya, kursi muanyar, duduk nah. kursi. Iya. Tapi tinggi ini cak buajak itu. Hanya tak ingu, cek ilmu kok lah. Ya kaya apa ngomong tinggi? Nah, lemu lak perlu ini dibotok ta. <laughs> eh, kan macam ulam toro ta, <laughs> apa kan ini? Kau ini kok semali nang tinggi-tinggi, melara ngomong kamu ini. Sing di, oh iya, bu cuma nyanyi sopan. Lah. Nomor siji wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. Nah, sembarang itu teko wong lanang. Oh. Nah, iya, nyugi wedang kopi, demek-demek. Wong pilihan. Nyugi godhog goreng, demek-demek. Pancen ini bojo pilihan. Bareng tak tamatno, gak perlu sopan. Apa? Bojomu rodok bengkong ya. <laughs> gak bengkong iki lho. Apa? Ya iku gendong rangsul. <laughs> Kon kok tak tatak kon iki. Oh, gak ngono sing disiri kok bengkong. Nang bojo nang bengkong bengkong. Sing ndi Ah kon kok tak buka lho ya. Lho buka entak tombokane. Wong kon tombok ya gak tau sip ngono kon iki. Gak sing cuma apa sing ndi sih? iki gak unyik ta. Lho gak ngono sing cuma apa sing ndi sing biyen. Lah cuma jam 12 awan. aku cerita kok tau iya oh iko ta cerita ah. biyen niku ta iya cerita nana lah iki lah gegere mojo pahit ya terus nah terus nah kencana wungu dilamar ratu belambangan menak jinggo mm -mm. lamati ini menak jinggo kena gamane dewi wesi kuning sing mateni damar ulang lho oh, ngono lho iki mati ini menak jinggo iki gak kena wesi kuning kena apa lah kena iki apa wesi karaten nih Mesti tak anu sama Kon kok malah nyandak nang godo-godo. Sing ngendi ah, sih? Kok kok sejarah mau pahit barang iku. Kusik tang kusik ta. Iling-ilingen wis iling kan. Oh sing kok lungi kok? Ah? Lah, kon tompo iku lho. Salammu dhewe ri. Lho kok saya salah? Alangan duit rong atis kok dadekno dipek paiman. Uwis ta. Uwis. Apa sih? Sadel sih. Jadi kok butuh sadel ya? Lah kayak nyadeli dengkulmu ta. Kok arek iki bingung kon njok kakean gambaran ta. Kok iso nang sadel-sadel. Kon kakean gambaran, gambaranmu gambar semar tok ngono. iya kadang-kadang yo gambar bakok barang. Sih, terang-terangan. Hmm, eh, gak mendung ya. Jadi tak buka secara terbuka ya. Kon gak izin ta kirani. Enggak sih, lha apa izin. Ayo duit kundi. Mamang kok dalan ndi? Kon iku pekon ngene. Biasane kok dalan gak usus-usus kon iki. Sik dah kon njok buka wadene wong lanang lho. Lha kok ta? Lho, aku ge cerik nyengkit dhuwit tak dakekno kolorane katok. Hmm. Lha takon ya golek ana nggo kono. lah pokoke takon aku. Lho, dhuwit iki wis genah panggonane. Wis genah ta? Weh. Lho ndi? Ndak awakmu ya. Sing dhuwitmu kapan? Kono gak petuk aku 10 dino. Iya. Kono jek lancang-lancang dadi wong lanang. Wong wedok lancang pantes. Lek wong lanang lancang lho. Kono kate nurun sapa? Eh, terus terus pundi Pak Dek? Hmm. Wah, kon kok malah nyelatu aku. Dhewe sing ndiri. Sing kon gawa maksude sing kon utang iki lho lho. Kon mang tari? ta ri? Nagih. Wong nagih kapan gambaran iki wis nagih ngono lho. Yo, oh, kon niku nek gak ngono kok jane aku iki kasar. Kon niku ndobrok mulai cilik ae. Ayo apa sing utang wis lali sing utang kok sik eling ae. <laughs> Heh? Iku mono wis penggaweanmu lho kok nek utang wong lali ngelali. Jam pira sik utang pian? Jam 10 esuk. Pira dhuwite? 2000. Apa e dhuwite? Ewon situk 500an loro. Pira? 2000 ngono. Eh wis gena kok sik ditakokno maneh. Lah wis jangkep sik. wis cocok iku gena. Jangkep hitungane nyaure kapan. Ah kurang ajar. Eh kau nyaur ta? Ya apa rek kan iku lho. Aku tanggo ndi? Nang omah, gak ana wong. Gak ana wong sepi. Kon nagih nang dalan. Akeh kanca pradonga. Eh. Akeh wong Wong lek tersinggung perasaane darah naik. Lah ana wong kurang sopan ditunjuk ya mergo kurang sopan. Kok gak sopan ngono. Heh? kenapa eh, pak Dik? Wong mbok sing sopan kok. Ana wong nagih kok ampe kon tunjuk iki lho. Kok wong lek dhewe tak kongkonane luramu kon. Ngene lho, Ri. Lek wong nagih ku sopan ya. Hmm. Masih gak ana dinanakno. Lek gak sopan masih ana diwaregakno. Apa nagih ku kurang sopan sopian Ya kurang. Ya. Eh. Lah apa sopan sopian iki? Sopan. Sopan apa? Ya dicontoni ya. Ya, contohnya. Ya, paman kan ditang. Mungkin hmm. Ngene belajar utang dadi sopan santun. Ah. Wong nah, santun iki rapi. <laughs> Lah wong belakaran yo cang santun ni. Halo. Halo. Ya opo ri? Waras lo bojomu padha waras. Anakmu ya waras. Putumu kabeh waras. Tonggo-tonggo. Kon niku takon nanya ta niku lho. Kodho waro lak seneng ah. Ya seneng. Ini li, anane aku metu ikon. Duit 2000 sing kok utangku balik nom nemne ana luwian cilin mane. Lho hmm. ngono lho wong nagih ku sopan mesti gak ono dinakno sok sungkan. Mesti kon kei ya. Iya. Oh, Ayo kandhane ono kalo. Iya. Halo lo. Halo. <laughs> Waras. Waras. Hmm. Anakmu? Waras, putuku ya waras. Heeh. Hmm. Tonggo-tonggo wong sak kampung. Heeh. Kabeh. Iya. Heeh. <laughs> Eling semua gambar aku ndak narik. Kok dicik ta? Kok durung takon tanggammu kok jawab waras. Bae eh, tanggamu gudiken sapa lho? Kati hmm. lapo sih? Nah, iki lho. Hmm. Duwit sing kon selang iki lho. Nek ana luwe niku saura napa lho. Oh, dadi kon nagih ta? Nagih. Ini lho, Cak, sarene saiki sik durung duwe ya sepurane ae iki. ya apa lho? Lah iya. Sepura lah. Ayo metu, Dik. Landi, tak sebetno cagak sik jeber kon. Lah kon niku kasar ngono. Lah, kon tambah melas nangis. Oh. Aku iki mrebes mil. Nomor pesen iki Iya. Kok jaluk ta? Tak jaluk. Anane wong utang mergo kurang. Lho, pinter. Anane wong utang no? Sebab aku keluyan. Wis luwe kok nagih. Lho, sembarang lak digenano, tak lek genal apa enak. Iya, pian luwe saiki. Eh, gak ono. Oh, kok jaluk ah? Oh, niki ya, pas saiki wis kepepet aku lho. Wong utang mesti nyaur. Lamun nek ono. Nek gak ono. Semoyo. Lah iya semoyo ri. Mane, mane, mane. Semoyo ri. Bukan gas. Semoyo ri. Suwon suwon ya. Niku ampun, tumen kan ana wong nagi kon jundu-jundu. Oh, kok jalu saiki ta? Ah, kok tambah suwe tambah lama kon niku. Kok jalu ah? Tak jaluk. Ngambil utangku 2000. Ayo ngali nang sisi kiwa kene iki lho, ono sak kiwa, tak bayar. Iya, wis. Tak turuti karepmu. Tangku pira? 2000. Kok jalu kapan? Saiki loh. Tak bayar ngali nang kesak tengen kene lho. Ah, iya wis, aku tak ngali. Tangku pira? 2000. Yuk jalu saiki ta. Heeh. Ayo ngali nang kesak mburi kene lho, ayo tak bayar. Wis aku lak mumet kaya kekean. Lho, kok bingung nah aku ta apa kok niku? Tak iling-iling aku tak golek dhuwit mbok sakku. Sing nduk sakmu ana ta Lho, lho, lho. Tak golek nekku lho, setengah hari kok gak tumen aku ya. Banyak kok gak nggawa. Ayo, nduk kopi aku badhe nang dhuwit apa enggak? Wah, iki dhuwit simpenan. Ono dhuwit apa enggak? Ono, ono apa enggak? Ono. Eh, gak ono. <laughs> Rapo? Ah, mambu tapi. Kan mari mang tapi nduk warunge Yuda iku mangan tak Umban kupluk mulo. Oh, arek iki. Kok iso nyaur tak gak iso lho coba ah. Dino minggu yo. Minggu. minggu yo? Oh iya, minggu ngarep. Minggu ngarep iki Oh iya. Sono. Berarti kurang petang dino. Iya, minggu ngarep ya. Heeh. Wis. Iso ya. Jam itu ya. Jam itu. Eh, iki iki padahal minggu ngarep selamat timbal. Selamatan? Iya. Selamatin timbal. Mbakmu gak selamat. Nah. Enggak ngono nyelametin Mbak. Oh, nyelametin Mbak. Selametane lho. Oh, tadi gak iso nyaur. Eh, gak iso. Oh, minggu sing ndi? Minggu rong minggu kas Oh, minggu iki gak, minggu iki. Temen lho. Hmm. Jam itu sih tak probet lho ya. Eh, ah. sing kok sering. Lek minggu sing kurang pindhe iki ya, aduh gak hmm. iso. Gak iso ya. Selametane bebek iku. Oh, bebekmu ya. Iya, iya. Oh, terus minggu sing di mana? Minggu sing pinter telu ae. Oh, telu minggu iki enggak minggu iki minggu gak. Iya, temen. Ngene lho lho. Eh? dhuwit iku ya gawe tambahan kulak bensin. <laughs> Wah, kan iki bulet kan iki. Bensin macet tak takno iki tenan. Iku bulet-bulet. Ana-ana ri aku lak guyon ta saking nyoba kon. Wis kene. Eh. Saiki dhuwite 5000 wungkul susukno 3000 dhisik. Ngono ta? Susukno 3000 kene. Konjal susuk sisik. Ya kene ayo. Engko dhisik ta? Heh. Kon iki nyaur ta utang maneh? Hmm. Lah susukno dhisik. Dhuwite 5000 ku endi? Lha iya cek jangkep 5000 ri. Wah, arek nek untune gereng situk ngene ya. <laughs> rogo niku. Wis eh, wis luput, luput atik luput sembur. Tapi ndelok dunyane bapak. Nah, aku bener dunya iku lak dunyane wong tuamu ta. Aku lak nak wong saking ngutang lak ganggu syarat ta iki nurut kudangane mbah piye. Kok biyen tau digudang? Lho, nak kon urip sepisan sing doyan utang. Iya, hmm, ngono ta. Mulai doyan utang gelek sobo paran, soalnya gak wani muleh nak. utang <laughs> gak iso ngau terus minggat ngono. Oh, kon rusir-rusir aku Oh, mingis-mingis kalah celurit irunge. Lho tenan. Jisiran sing endi? Lho, iku lho. Endi? Lho, iku lho, lho, lho, ya. Semayan aku. Iku ta. Halo. Ah, Halo. Iki lho. Iya. Bapak aku sampean bareng rono. Iki lho, eh? madar iki ambune ayune lho. Ngawur. Rupane wangi. Iki sapa iki? Ngomong wis kualak walik iki kanjaku, teman saya. Iya. Eh, eh apa sih? S eh, A P A R I. Sapira. Lho. Sapira. Sapira. Iya. Sapari. Oh, Cak Sapari. Kenal Tahun eh. kok melakukan nyarep. Jangan ada. Masa rematik. Cik ini gatik. Eh, ini biar ini cili eka kan Jangan hmm. <laughs> ada. Gak, ini ngono sepatu. Aku ini gak sepatu dukur yang ini. Gak kuat sepatu dukur. Eh, sepatu dukur itu, sing dukur itu mburi ini. Ini, ini. Ngarepin dukur. Paling jomplang ini. Tadi bujuku sepatu dukur dik. Gak ada yang klik Jangan ada. juan cak. Eh, salaman gak usah salam ri. Mung tanganmu koyo parut ngene. Engko mare kon jadi ya. Lha apa? Kon preyo dhisik. Lha apa? Serabine. Masa mergo dhuwit 2000 kon nyita sirsir aku lho. Aja aku mari sarana utang lho ya. Bagaimana kabarnya ayah di rumah? <laughs> Jenenge rayon opo ngene iki? Iki rayon gombal. <laughs> Lho aku sembarang duwe rayon bedes duwe. Eh calon mi kayune ae. Apa? Sayang delane kok tungkae pecah-pecah. <laughs> rumah rumah sama iki lemah lakar ta iki. Wah. Ingin nyek iki kanca ndak tau iki. Eh bagaimana kabarnya Ayanda? Sik meten basa ini. Iya sih. Oh, iku ramu lho. Apa ndukur? Ndukur ramu wong ngerti ngono basa Indonesia apa-apa. Dibae. Oh, bapak jenenge Dauk. Eh, dadi marot aku jange jenenge Dauk. Iya, Pak. Biasa lulu 02. Timbang bapak mumin pedet iku. Lek suwadan-wadanan. Eh, njaluk rayon apa? Rayon bedes ah. Ya apa rayon bedes? Lha mari ngomong-ngomong gegit. Gegit. Dese kon geting terpedot kon. Ya apa Rama kabare? Ya padha waras, padha muni Rama ta dene ratu ae. Lha tak junjung, keluargamu tak jonjong, kan tak biokno. <laughs> Kurang ajar. Dalem iki ayo. Lho siu. <laughs> Kok ndak iki dadi Dracula kan. Mosok iki nini permoni rek ana siunge barang. Wis kon mang nyartel kok lah. iya elake kaya apa? Wis ngene nyar terokol. Masa uga melok wis cek umum. Waduh sidiran. Ayo gak pantes lho. Lah apa? Wis gak usah wis. Kono nak dik pira? Masih lu malah sewu bayaran. Kono dik pira? Lima ewu lah kurang iki. Ya siku tak sile dhisik cek jangkep kok ya. Lah ora ora ora aku durung iso wis utang kenalane wah kon iki sini sini saya tak bayar kok saya begini memang saya datangkan kemari untuk wawancara wawancara apa gimana ini bisanya <laughs> boleh suara dodo ya aku pengen pak catolo iki ngomong sing genang ngono sampean ngomong sing enak apa ana jenengmu sapa dek jenengmu dek jenengku tini siapa tini mentil hari <laughs> jenengmu mentil panjane kupingane hari kong kuping apa iki ya apa kuping sak ilir gak krungu bledek iki wah tini tini oh ala tini dek tini ya iya jasa pari kon gak duwe tangga babu-babu. Kayak apa? Iki lho. Tapi ini nganggur ta? Eh? Nganggur. Wis gak wani lah ngono lho prei. Prei dhisik aku. Takone wetola-tole. Eh, prei dhisik aku. Apa ning prei? Hmm. Apa oh? Saiki aku Wis apa? Jange duwe putra. Oh, <laughs> wis ini temen ta. Saiki aja aja kesuwen ya wis mulya oleh gak menit to ben aku tak rono ya. Tak lamar. Iya, iya. Awas nek rono ya. Wis iki gawon dhuwit iki. Hmm. Endi dhuwit sapa iki? Embo hmm, dhuwit sapa? Kan <laughs> dhuwit ngono umek desake. Wis gampang tak dongakno gak usah nyangon dhuwit pendonga aku sing sing sampe nyangoni selamat ae. Nah, ya. Endi selamat? <laughs> Wah, ini rekal iki. Eh. Mana ya, Cak ya? Pendonga aku tak Ya ya ya kemirene lho tatap. Ya gede. Bojone kok dinyek. Aku ngomong sampe mlincam-mlinci ulun. Hmm. Oleh ketok sirsir aku. Hari. Nanti. Nang tertek ngono Ayo ayo. tangga iku melok seneng kabeh nek. Lah ya apa? <laughs> iki mau pamitan metu jari tuku benang. Ben jahit. Nah timbangane tuku benang mbok telek arek layangan pedet-pedet sing pedet ngetel kene. <laughs> arek iki rek. Mbok arek-arek iki. Lah iya. Cik suwene arek iki. Nyun. Duh. Mangga mangga. Hmm. Mangga nak, mangga pinara. Mangga. Wonten damel Kok janur gunung. Tepangaken mawon. Nggih nggih. Nami kula Bob Titi Poli. Sinten nak? Bob Titi Poli. Nuwun sewu nggih. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Rumangsa kula niku jenis Bob Tutup Poli sampeyan niku. Napa? Bob Tutup Ceret. <laughs> Wah, sampean niku. Kepiting jeneng. Nggih. Sing tepak mawon jeneng sampean sinten nggih sak temene mawon. Kula ta. Nggih. Munawar. Oh, Munawar. Nggih. Nggih. Perlu Perlu nina nopo ten iki? Dugi kula gita-gita. Lho. Kita dasono. Kita niku nak. Nggih. Nggih. Nggih. Lari nek kemongso kula arek beting lho kita niku. Lho. maksudnya kita kita ini kesusu susu oh kesusu susu tak ngantos kulo dumu gengri kini ku sak jani kulo niki madosi griani pak tini niku pun di Oh bungge kula niki pak Tini? sama nih geng di ngono jaman nengah <laughs> terus perlu samen niki samen leres nggak ada anak wedok oh nggih bener kula nggak ada anak niki nyenten kula melok takut anak samen niku ijen tasih ijen loh tiang kali nak lho kali sinten lah kali kula niku lho dite niku anak sampean niku mboten tau enten sing ngrasani ya lho ngrasani iki sinten sing ngrasani niku sampean sing ngomong sing kenal lho <laughs> sing ngrasani sinten mulai cilik anak kula niku kula didik Mungkin tadi sih, sampean kayak cilik pun tahu mangan gaduh ngamen. Maksud sampean iya nobus, ngerasa nih. Wah, dan iya ya wong ini di permak. anak sampean niku lho mboten tau dicancang. Lho, sinten sing ngrasani nyancang-nyancang sinten? Waduh, waduh, waduh. Mulai cilik anak kula niki kula didik mboten tau pek pinek barangnya wong kok sampai dicancang wong niku ya napa? Waduh, waduh, waduh. Terang-terangan mawon nggih. Oh, nggih, nggih. Kula niki injing-injing bebelok alamar ateges dange nglamar. Tak dong. <laughs> kula ngelamar njaluk anak oh. sampean ngelamar ke sini hmm. tuh kula hmm. niki elek-elek nggih jeragan Pak nggih nggih nggih werna-werna wong diarani wong tiyang nyambut damel kepingin angsal untung hmm. nggih materialan nggih kulak kayu gendok nggih nggih kulak buah-buahan nggih jowet nggih mundu Dikatain. Lho lho ya napa? Griya kula sak niki tingkat 3. Lah nek kula pun sampean tampa lamaran kula pun kuwatir, Pak. Ya napa? Omah niki terang-terang benjing isuk jam setengah lima kula rubuhaken pun. Lho, hmm, pun dilubuhaken, Nak. Lah kula tilem pundi ngin kali anak kula niki? Mboten ngoten, kula bangun nek di tingkat 4 likur. 4 likur. 4 likur. Waduh, kecukuran, Nak. 4 likur. Napa? 4 <laughs> Kedukuran nak napa disin ndek ndek mawon kula oh nek 24 kedukuran sampean nek ndelok nisor mediting mediting kula oh, niku ndek ndek mawon ndek ndek mawon napa nedhi kula bangunaken omah nisore lemah napa ya napa nisore lemah lak padane terwilun mawon <laughs> pun kuatir nggih nggih niki ngeten kula secara singkat mawon nggih nggih ya napa nak lamaran kula nek pun sampean tampa akad nikahe mben niki malam minggu dinten apa malam minggu mben malam minggu mben iki. Nah, nek ngoten lamaran sampean kula trimo. Nah niki sampean tampa, niki pening peningsete, utang, jarik, stagen, bakal rok. Nggih, nggih. Niki kemiri kali keluar. Lho, kemiri niki kangge napa? Lho, ya naluri wong tua-tua piye. Oh, nular. Nah. Naluri sampe keliru kula. Oh, napa? Nular. Nulari. <laughs> keliru nak sepunten mawon. Oh, nggih wong tuane kata salah. sing diarani nek wong pun buka omah ateges duwe gawe lah niki meroi kang akal bakal dikei cok bakal oh nggih nggih nggih nggih lah niki duweke wuwu niki lho wuwu niku teleki wak ta sampean niku lho lho lho ya napa duwe e wone. oh e wone. ewon bisa menerangaken ngoten nah nggih temenan pun lho pak nggih nggih nek panjane nek ngoten ngarak kula niki ya napa ngeten ngarak sampean niku nek saged setengah sekawan maun, ya oh. napa injing Lho, niku mboten ngarak manten niku. Olahraga niku. <laughs> Pelayan niku, Nak. Setengah papat sore niku. Oh, nggih nggih. Dadi setengah papat sore sampean ngarak manten dugi griya kesanggen kula. Kula suwun nggih, Pak, saderenge kemanten lanang ateges kula dugi setengah papat. Oh, nggih nggih. Biodo Sinoman. Nggih. Penduduk RT Pamong-Pamong. Nggih, sampean iku cacat jiwa napa? <laughs> sampean lumpukaken mapak lakune kemanten. Oh, ngaten nggih. Kulo mriki mboten numpak bemo, Pak. Numpak napa, Nak? Kereta kencana. Waduh, tengah. Sampeyan niku ratu ta, Nak? Lho, ya napa? Sing penting niku kangge ya napa, Hamen? Napa sebab sih kula setengah wong kok kait rabi? Nggih, nggih. Cita-cita kula nek nyambut damel lumpul-lumpul wong wedok. Cara sakniki kula rabi, wong wedok kari mlebu kari nenggoni. Oh, ngoten. panjen cita-cita sampean niku luhur nggih. Temenan. Wong kepengin kula niki margaaken uripe bojo. Ngeten sampean niku mboten nggadah bojo kali anak. Lho kula lampun ngomong ijen. Lho lho Joko Tir kula niki. Wah nek ngoten nggih kula trima nak. Kula trima. saking napa sih kula tuwek niki? Lah lah lah ya <laughs> Napa Umur kula niki 17. 17 napa diwalik 17 <laughs> kurang telung tahun nak jangkem pun kudut pun nggih nggih niki sampean tampa nggih nggih nggih niku kula tampa nak kula mboten saged suwi-suwi enten mriki nggih kula tak balik nggih kula tak ngedruk lemah ambal ping wah si napa ngedruk nek enten wus wus wus napa niki sampean diteni nggih nok Gini ku angin ngali. <laughs> pun lho pak nggih monggo monggo monggo nak wah wis rezeki gak kurang-kurang anakku wis Kakak. Loh, Wah, nak. Kakak ngomong ambil siapa? Ijen ngudoroso, iku mau ya anak tamu. Lapor, ngudoroso barang. Rezeki ku gak koyo awakmu mun. Ada rezeki ada risan tak? Wis tanah urus rezeki anak wong lamar ini. Hah? Ono wong lamar. Lamar siapa? Sugi. Mak sugi ati kate di gawe no tingkat bapak. Lamar siapa? Lamar awakmu. Terus? Sampeyan trimo? Tak trimo Mbak bapak. Lancang. Loh, kok kon lancang-lancang ya pusing. Lah apa aku gak kenal Mbak, wonge kok diterima? Gak diterima ya apa nak wong kon mak anak mak sito. Terus. Ono sing njaluk atik wong isu Sisan. Kapan kon bisa ngenakno wong tuwa besok nek gak saiki kon tak telekno wong sing sugih, sing Tapi cukup. Tapi aku gak seneng Pak, pamo, Pak. Loh, kon kok gak nurut wong tuwa kuwi kon kate oleh arek-arek sing gak karuan-karuan iku. Wis sirsiran dhewe kok. Sopo? Anak ah, arek kono. Iku arek embung-embungan iku. Iya arek ganteng kok. Oh, ganteng iku dikoyak tok kena. Omong Omong tok sing akeh. Ora yo ngono lho, Pak. Aku gak keliru aku pilih aku aku cinta em areke. Iku omong tok sing gedhe brus iku. Aman niku. Emak gak gelem, Pak. Wis gak kon. Sampeyan trimo yo. Wis tak trimo. Rabin dhewe. Loh, loh, loh kok sik nak ajak. Bapak kok ngerabi aku sih nak? Ya awakmu kon tetep kawin kudu nurut bapak. Ma. Lah, mau ya apa? Aku kadung tak terima lamarane. Bapak gak ngerti aku. Kak, kon tetep kawin sekali kawin. Terus. Loh. Gak terus ya, Bu? Ma, gelem bapak orang. Wis ngene ae kon gak gelem. Pisan kas bapak ngomong. Sekali kawin tetep kawan, Win. Loh, wis sampe keliru nak. Waduh kawin, keliru kawan, Win. Wis sembuh nak. Wis kon. Sampe terusno ta? Iya tak terusno. Kon tetep nurut wong tuwa kon. Ya Wis mlebu kono. Ya apa jenenge anak kok gak nurut ambek wong tuwa iki. Wis enake engko tak titik sing tepak tak atur tak tinggal mulai ae tak gelem mlebu wis tak tinggal. Thank piye? bingung. Anil-anil kaya sinyu krembangan kon. Gak ono wis ayem ri. Utang ya sik durung iso nyauri ya. Iya. Sir-siran wis iso petuk. Utang mburi sing penting petuk sir-siran. Cilakamu iku tiba mburi. Lho apa? Lho, masakan niku mangan-mangan gak tau keselak. Hah? Gak tau keselak nek mangan. Ngomong sik nomo sik mangan keselak ri. Lho, no. belajar keselak loh Wah seneng kan jamulak mendelik yuk. Ya apa lho. Masa kan niku perang-perang dina iku lak ono. Ah. Ono apa sih? Tanda-tanda pikiranmu kuwi enak gak enak kan krasa. Ya kadang-kadang lek numpak sepeda ya. Hmm. Tanda-tanda ya gak wani melanggar lek dilarang ya tetep dilarang. Adidas. <laughs> Kok niku ngomong apa? Jaket ya Adidas. Lu, eh ket pian kan jaket situ. Masa lo esuk jaketan awan Lho. kentang-kentang jaketan. Lagi iki pakan demes ta no? Wis tak gulune delok. <laughs> Apa? Lolo kene ditanduri telo lo. Pakan demes ri. Kumban lo, wok. Lho, golek utang lek nggo iki lancar ta no <laughs> jaket iki. Oh, iki pengasian ngono ta. <laughs> Iya. Ana apa sih sajake kon kok? Aku jange ngomong ambek kon, kon kok nang muring-muring. Ngomong lek gak ngomong keliru ya gak muring-muring ri. Temen ta? Iya. Wis ana paribasane kentek celonoan. Apa? Iku komedi. ngawur wis tuwek kok cerongoan lho lho sapa sing cerongon ya sapa maneh kon ngrumasane duwe bapak tangga nek kon gak duwe bapak termasuk kon iki anak lam kowar lah kon anak lam daur lah ngono ya duwe lah iya lah apa sih bapakmu apa tak kandani kon bapakmu nu jange kawin heh jange kawin ya enak aku jange duwe ibu duwe ibu Ayo apa? Ya nek kawin wong liya. Kan sapa? Pacarmu. Eh, pacarmu. Loh, kok meringisno wong tanpa sesiung? Aduh, ya karena emosi. Mesti tak kandhani ngene emosi kan. Ngomong sing tepat lori Ri. Kok kon gawe isu-isu kate menghancurkan rumah tanggaku karo bapak. Loh kon awas kon. Saya kan bicara secara konsep kesuwen. Eh, konsep kesuwen. ngopo kon kesuwen nih tuh bapak itu pamit tenang Kalimantan jadi ngurusi kayu lah kak yeah. nyorong bulan bisa wong pamitan itu lah satu alasan apa karu lah ikut ciri-ciri aku Gak karu loh apa gak kok kandani eh ya apa karmu kon turun tahu titik turun tau di ketik uang tak kon emosi dia kuri emosi kan dani malah kon salah paham mbak aku itu temenan dah gak selamat iya lah bisa ngunung ini Ucet data. Aku gembiang balik bapak. Hmm, kon romai ya. Omae, lho wong omae sisir aku gak eroh sih. Lho bae kon gak eroh, nek gak wani ron tak terno. Ngawur aku tak rono. Ron dhewe ta. Tak buktekno. Oh ya wis ngono. Kok gak sak karepe dhewe. Wong tuwa tuwa sembrabas kakek nafas. Gaplek pringkilan wis tuwek petakilan. Wah, iwak usus iwak limpoh, tuwa-tuwa ususnya metel. Wis, gak perlu. Wong tua ku delelek no, gak, perlu. Aku telah berjanji hmm. dan bersumpah. Meskipun itu orang tua. Eh, lho, lho. Ananging. Ananging. Ananging. Anangi. Aning apa? Mbuh, gak roh. Wis aku tak ngono. Iya, iya, ati-ati. Yo, tak tinggal. Wah, kartolo iki nek gak diketi teko mburi geger ambek bapak niki, Tak tututane rene. derajat sinten kula kula nak sampean mantu nggih Nansal Pak Munawar, Pak Munawar. Waduh, nopo Pak. Nggih. Niki enten berita mengerikan. Lho. Mengerikan, Pak. Nggih, isane kredit-kredit misal. Niki lho Pak sampean Wajo Pak. Kula niki bingung campur susah. Lho sampean waca. Niki enten surat. Niki ngeten wae, sing ngisor dhewe nggih. Nggih. Kicil, kicil lakaan. Nggih, kicil lakaan. taman kanak-kanak napa napa niki? Lah niki napa, Nak? Nggih. Kicil sekarang di rumah sakit Cilaket. Meninggal Dominia. Lah niki. Nggih, niki. Dominia. Wong wis rada mliru kok. Dados niki apa niki? Niki wosi nggih. Kemanten laki-laki. Kemanten laki kecilakaan. sekarang di rumah sakit Cilaket telah meninggal dunia nggih Sukutika nggih Sukutika Sukutika napa berarti mantan lanang mati Pak iki apa Pak lho bojomu mati yo Pak Bapak lho bapak ya opo sih Nak Bapak apa cerita Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Manten lanang mati. Ya warung enak seneng aku warung. Warung ya apa sih? Lho, yen niku kula pun kadung nyewa-nyewa tabuhan. Mau disidakaken lah terus sinten manteni lanang. Ya mawon. Ngeten mawon. Kula nurut napa terus sampean mawon yo napa sampean nakalaken mawon. Terserah manten wedok mawon yo napa kan. Ya apa nak? Ya apa nak? Kan bapak iki disidakno. Heeh. Masih gak manten lanang didakno aku ngon milih ngono ta. Kok ngon milih ngono? Lanang Loh, sapa sih iku malok ae? Kak, saiki ngene Pak, ning ngono aku sing milih ae ya. Iya, awakmu sing milih ae nak, ya apa nak? Sik tak pilih. Ya iki ae sing ngeterno surat iki. Loh, ampun guyon lho. Iya, napa nak, sampean iki napa? Sampean pun nurut omongnya anak lho. Rejeki apa? Nggih anak bener sampean turut, nek mboten bener. Ampun tas, nak sampean purun apa? Nulung sepet lho. Kula niki gelem ampun dipek mantu niko. Sinten? Sinten? Kawedanan. Sampean Dadi, Dadi niki setuju sama niki. Ya apa kabeh iki? Yo lek aku ngono wis kari nurut. <laughs> Dadi sampean pun oh. turun nggih. Nggih pun saiki. Iya Pak ya, mantene ya. Lungguh jajar nggih. Sampeyan lungguh sampeyan lungguh jajar. Oh, mantene lungguh jajar. Oh, oh, oh. oh, oh Wah, dah ya. Hop, hop, hop. Gendruwo, kok gendruwo? Gendruwo iki Dik. Lho, tolong bang. Eh, kentara Pak. Delon gak mancik lemah, delon. Lho, gak mancik lemah. Lho bener wong sepatuan. Sampai ngono ngomong pating pecotot. Lho, lho mendeli Pak, mendeli lho. Mendeli lho aku Pak. Wong delok arene. Kondisi ngomong karo Gusti Tok. Ngen tadi sik niki nalare yo napa sini iki? Niki lak ngeten wau. Nggih. Kula angsal surat Nggih. Lah niki terus sampean niku mati kecelakaan. Mati niku sinten? Lah niki surat. niki surat e? sinten jenggah? Lho niki nen surat. Sing damel sinten? Kirangan. Sing mriki kula wacan. Kabar pentil. Eh. Penting. <laughs> Kemanten lelaki sekarang kecelakaan. Lho nggih. Nah nggih. dirawat rumah sakit cilaket. Oh, bener. Yang luka sudah dicidet. Loh. Umpama sembuh mestinya bidet. Loh. Loh, Terus meninggal dunia. Loh. Loh, nggih, nah. sampean lak mati ta. Mati ya sampean. Pun gudho ta, pun gudho. Sampean mboten ngerti nek sing dame surat niki. Mbun Tapi sing nggawa sinten? Niki, kemandelane sing lungguh niki. Niki. Pak. Loh. Halo. Kok meringi? Lah apa? Dadi apa koyo menak jinggo, Pak menon? Iya, Pak. Oh, maca apa ae? Engko tadi sik bancaan ta iki. Lah iya, lah apa dadi apa? Pak dadi kemanten. Lho wis gak usah nanggap ngene-ngene, Pak, saiki nggih kene. Iki sapa saiki catolo? Iki bapakku lho, dadi kemanten dek sapa? Lho ya ya ya iki rengamu. Endi? Ya iki. Ngawur aku <laughs> tek godakno. Ya lho. Iki tek kowe suwe to di. Wadah, wak gak ero ini. <laughs> Iki bapakmu loh Iya. Iki aku tamat bapakmu Dapet manuk teruk. <laughs> Ngisi ta nak? Nun sewu. Sampeyan kula takoni niku terus mbet enggak ada bojo, mbet enggak ada anak. Karep kula niku gara-gara sembodo ngenten perlu cek oh. sampeyan tompo lamaran kula. Niki ngeten mawon. Ya, Dik. Eh, ya, Dik, ya, Nak. Bapak iki. Ngeten nggih, Pak. Lo kerto Ya apa sih pak? Wis bapak Ridho nak ya ikhlas wis kawin-kawinan tapi nek nek ne, gak seneng ya sebalik nang bapak mana Iki lah Oh lah apa? Jangan-jangan ae Umpamu niki kulo silih Bapak ini apa sih? Mungkin umpamu kulo silih rong dino mungkin kulo balik aja gitu Pernah kulo apa pak? Oke oh, nek kulo tak nong ngawur ae eh. Sing salah ku ya bapak Ngono? Iya wis Tapi aku mekes lo ya nek iki wekmu ya bapak Ngono lo <laughs> Ngene apa nih? Lu gak ngono Kalau hmm. waktu kemantan enak mangan enak enak. Iya. Pak ini lo enak enak. Mangan enak. Oh, be panganan nopo kan? Bapakmu kita yang nanya barang kembung kembungan. Apa? Nah, iso ini golek lo bantal. Wah, apa mau biado elek ya, wah biado. Iya pak. Kita tidak nol biado bapak. Lo sing bagian adang lo lemburi. Iya, gus. Tahu tuh beru beruang yang pati ngadang itu. Ya apa gelem ta enggak? Omonganmu blabrak ngono. Lah iki resmen apa wis? Sak niki ngeten mawon kan. Critung sampean besan. Nggih kula nggih besan sampean. Kula pasrah-pasrah anak kula. Nggih nggih. Wong panjene niki sembarang niku enten sembarang niku enten margo. Nggih nggih. Nggih. Nggih nggih. Wong enak niku mboten kurang jalaran, wong mboten enak mboten kurang margo. Sarane teman-teman wong Kartolo niki pun suwe tunangan kali anak sampean. lho niki kena jarangnya wong tua kaya kulon niku terongan terongan apa itu? sama ini terongan pak ini dari mana tangga pak? lho tetep nak ayo diterus no Tak ono. Sipura nggih Pak nggih. Aku yo sipura penuh, aku tak nyambut kanca-kanca dari kegagalan iki ya. Nggih. Tapi kon tak kandhani, kon nyambut ta? Iya, lang gagal. Bapak mau nyambut aku mesarim. <laughs> Ngawur e. Eh. Jadi nyambut aku lho. Lha apa? Utangmu durkon sawur. <laughs> Kak ngono para kanca-kanca sing ngiring lho. Kok mantene dhewe Derek-derek sedaya. Nggih. Kakung mewa putri. Nggih. Putri mewa kakung. Kok bulet ae, Cak? Wong bingung kate dadi nak bingung to. Kami di sini atas nama panitia bal-balan. Nggih. Eh, Ayo apa? Eh, atas nama. Kami di sini sebagai ganti daripada Bapak kemanten baru. Iya. malam ini adalah malam selikur. Tolong ri, teh Amit tolong oh, ri. sambutan. Oh. Ngene Bapak-bapak, Pak. Ibu-ibu, Bu. Anak-anak, Nak. Saya selaku wakil tuan rumah, Pak. Pak Tini. Pada malam hari ini, peresmian perkawinan Tini mendapat pasangan kebo. Loh, ya apa sih Cak Pari? Oh, kan ya, pasangan kebo Kartolo, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu pun apa-apa. Selamat dan panjang usia. Bisa mengidu saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kalau mengono terus? terus. Kalau terima kasih. Ini lo cantalah ya. Hmm. Aku krungu-krungu tau ngrungokno sampean jare sok ngidung. Mosare kate dadi manten dijaluk ngidung rek. Eh? Kok anak? Mara tua ki. Aku cek ayam kok lho. Eh, timbangane diolehno, Nak. Kok manten kate ngidung iki? Hiburan, Pak. Kae iso, Bapak. Mara tua aku sing iso iku cak karibeke. Oh, mara tua. Besan besan. Jare ono jalukan ya sak karepe ta timbang aku gak dikarepi. Iki pengen ujar kewetu, Nak. Ya Pak? Yen sampah nek hmm. di anak lanang. nek wis dadi kemanten tak kiring gending juraju sampean sing edung nggih Pak iya apa sampean sing edung lho sak kalang nek gelem ngedung untune bapak iki waras nak oh ngono ya sembarang ayo wadah